السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السابع والتسعون يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها رواه ابن ماجه <clears throat> هذا الحديث المؤلف رحمه وفقه الله تعالى إلى زيا حديث يا رجم حديث يقوم بمبيب حد يا رجم بعد ياك يا كتاج حديثه كونيشا قوم بحدود هذه سماميشوي وشبهه أو ذانا فسنا يقين نو شهيد ويو اي حديث يا يونيشا لا بد من البينة أما مجرد قرائن لا يجوز قسم مش حد عن ابن عباس رضي الله عنهما اي حديثي ni ile kisa cha mulaana baina Uwaimir na mke wake Uwaimir radhiallahu anhu <clears throat> alimwambia Asim mimi nikimkuta mwanamume na mke wangu nyumbani sijui nitamfanya nini wakaendelea mjadala mazungumzo kama hayo mpaka Allah akamtahini na mtihani huo sasa akienda nyumbani akakuta kweli ile jambo alikuwa alikuwa kilisema akamkuta mke wake na mwanamume yani wakifanya fahisha sasa Uwaimir radhiyallahu anhu akasikitika sana hajui ile kufanya hawezi kuita mashahidi hawezi kufanya lolote sasa mwanamume taban <clears throat> ni ngumu kwenda kutukua mashahidi waje watazame mke wewe afanya nini na mwingine juu maya mayambaghi aslan hawezi na akienda kupeleka ripoti atatakwa mashahidi wanne sasa afanye nini sheria ikamletea makhraj makhraj makhraj ikashuka aya ya mulaana kwamba lau mwanamume atakuta kitendo hiki mke wake anafanya akamfumania nyumbani hayo au popote na hana ushahidi kwa sababu ni mambo ya uchungu haizi kumtoka mwanamume mwingine aje kushuhudia abadan itabidi ende apeleke qadhiya thumma atakwe mulaana ashahadie arba shahadat kwamba yeye ni mkweli kwenye ile qadhia hiyo ndiyo makhraj mwanamume aliyepewa kwa sababu yeye haezi kuitishwa mashahidi do Allah akateremsha aya ya mulaana alladhina yarmuna almuhsanat alafu lam yakun lahum shuhada eh hawana shahada fa shahadatu ahadihim an tashhada arba shahadat kwa hivyo kila mmoja atashahadia arba shahadat mwanamume atashahadia arba shahadat kwamba yeye ni mkweli na mwanamke kama akanusha atashahadia arba shahadat kwamba mwanamume ni mrongo yeye ndiye mkweli wa hakadha sasa hichi kisa kikafanyika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mwanamke akakana akaruka kabisa kwamba yeye hakufanya lolote akakataa lakini alikuwa na mimba tayari sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kumpiga rajm kwa sababu ushahidi haujapatikana lakini mimba ikapatikana Uwaimir asema si yake alimuona akifanya fahisha na mwanamke asema ni yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maagizo akasema in kharaja musfarran huyo mtoto akizaliwa mweupe mweupe qalila lahm yani khafifu hana nyama nyingi sabita sha'r nyele zake singa mtoto akizaliwa hivyo basi huyu mwanamke amefanya kweli zina kwa sababu yule aliyezini naye alikuwa yuko hivyo hivyo mwembamba nyele nyeupe na rangi yake ya maupe maupe wa in kharaja adam akitokea rangi ambayo kwamba imeiva karibu kuwa nyeusi asmar ndo adam wa in kharaja adam khadalan khadlan yani khadlan ni mumtali asaqain eh miguu yake minono minono huyu mtoto akizaliwa hivyo miguu minono minono kathira lahm amejaa nyama si mtoto khafif basi itakuwa ni yule mtuhumiwa mwingine itakuwa yule mtuhumiwa mwingine manake huyu amealobandikwa yeye amezini kumbe sie kunao mwingine ambaye kwamba ndio alofanya hiyo fahisha waliaadhu sasa mtume akatoa sifa za mwanamume huyu na huyu mtoto akizaliwa huyu hivi mtoto akizaliwa hivi mwembamba hana nyama nyee singa eh basi itakuwa ni huyo na mtoto akizaliwa kivingine mnono mnono miguu minono mausi mausi basi itakuwa si waki eh kwa hivyo hapa akatoa wasafat mbili alipozaliwa ule mtoto akazaliwa na sifa za yule yule mwanamume ambao si za Uwaimir akazaliwa na sifa za yule mwanamume ambaye kwamba Uwaimira mtuhumu yeye ndio lezini akatoka mwekundu yani mweupe mweupe khafifa lahma hana nyama amekonda konda kitoto sabita shar nyele zake singa alipotoka hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona dalili zote kwamba huyu mtoto si wa Uwaimir ikathibitika kwamba huyu mwanamke mizini huyo mwanamke amezini lakini madamu hakukiri alikataa hatuwezi kumsamisha rajm hatuwezi kumsamisha hadd kwa sababu hajakiri na hakuna ushahidi ni mulaana akukubali akaenda akafanya mulaana mwanamke kajikomboa alas hadha hu kwa hivyo akatoka ule mtoto vile vile mtume alivyosifu kwamba ni ule mtu aliozini naye sasa ndo mtume akasema haya maneno bisho alipohakikisha kwamba yule mtoto amemtoa babake yule wa haramu akasema haya maneno akasema law kuntu rajiman ahadan bighairi bayina lau mimi ningeweza kumpiga mawe mtu mpaka afe kwa kuzini bila ya ushahidi wowote basi la rajamtu fulana ningempiga huyo kwa sababu ile ishara zote kuonesha mizini ziko lakini mwenye ankanusha ankataa akakubali kuwapa mara nne kwamba hakufanya sasa utafanya nini tabidi ukubali kwa sababu kadhi anahukumu kwa dhahir طيب asema ningempiga huyu mwanamke mawe mpaka akafa kwa nini faqad dhahara minha riba imejitokeza kwake yeye ishara riba yani alqara'in dalili zote shaka shaka zote za zina zimejitokeza kwake fi mantiqiha kwenye matamshi yake alivyozungumza utajua wazi mwanamke mmatata wa fi hayatiha na kwenye haia yake namna yake kwa sababu ameleta mimba na mimba si ya bwanake mimba ametoa wapi wa man yadkhulu alaiha na wale wanaume waingiza ingiza nyumbani kwake wameonekana wanaume kiingia kwake akitoka hizi zote ni dalili kuonesha amefanya fahisha lakini madamu amekataa akakubali kushuhudia mara nne kwamba hakufanya mtume alimwacha hakumpiga mayo kwa sababu hakukiri hakukiri na mashahidi haiwezekani kwenye kadhia kama hiyo hakuna mtu hata mmoja mwenye akili timamu aweza kutafuta mashahidi wanne wajeone mke wake afanya nini hakuna mwanamume tabia yake haiwezi fanya hivi idhan huyo mwanamke alipokanusha basi sasa mtume akaangalia kwenye riwaya nyingine akasema laula eh laula hadha lakana بيني وبينها شأن sha'n lau si kwamba mimi sitaki kuwa, kuwa mjasirifu kumpiga bila ushahidi huyu mwanamke angelikuwa baina yangu na baina yake kuna shani yani kuna kitu kitu gani yani kuna mawe ingempiga mawe akafa lakini ishkali ni kwamba qarain ziko lakini ile zina imeshindikana kuthibitishwa mbele ya mtume amekanusha muhusika amekanusha akaambiwa aape mara nne akala kiapo mara nne akafanya mulaana sasa hakuna budi ila kumwachilia kwa sababu <clears throat> amekula kiapo zinne rawahu ibn majah hii hadithi mipokewa ibn majah kwa hili jambo yaonesha wazi hadithi kwamba mambo ya haddi haitaki shakashaka wala kudhania dhania yataka yaqeen na ushahidi la budda min albayna ama alim mwana akiingia alim mwana viha hai haitoshi hiyo haitoshi kwenye mambo ya hudud naam fi هذا الحديث fawaid fi هذا الحديث fawaid الفائدة الأولى الحديث دليل على مشروعية اللعان في حق الرجل الذي اتهم امرأته وليس عنده شهود الحديث دليل هي حديث دليلي على مشروعية اللعان كما كويكي واللعان كما شريع كويك واللعان كما شريع شريع كناني في حق الرجل لعان حق يمنمومة الذي اتهم امرأته اليمتهوم كيه kwa zina walaysa indahu shuhud na hana ushahidi sharia ni sharia yetu ni sharia ya hikma hali ya juu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ajua kitambo kwamba ni ngumu kwa mwanamume kutafuta ushahidi kwenye jambo hili hawezi kukubali kutoka mwanamume mwingine kuja kuyaona haya na akizungumza mkeo amefanya hayo atakuwa hana ushahidi wa kuleta sasa la kufanya nini la kufanya ameambiwa afanye li'an ndio makhraj kwa hivyo li'an ni khasun kwa mume na mke sio kwa watu wote al-li'an khasun baina ar-rajul wa zawjati ama mwanamume mwingine yoyote akaenda akamtusi mwanamke mwingine kwamba amefanya hivyo atatozwa mashahidi wanne kuna li'an mashahidi wanga wanne hana atakula mboko ya qadh lakini mwanamume hapigwi mboko ya qadh akimtuhumu mkewe kwa zina kwa sababu ni ngumu yeye kuleta ushahidi kwa jambo hilo na ndio maana sheria ikampa makhraj ikamjalia huyu mwanaume ikamwekea li'an kwa hivyo li'an ni khas baina ya mume na mkewe basi si kwa watu wote kwa hivyo li'an ni haki ya mwanamume aliyemtuhumu mkewe kwa zina na hana ushahidi atakwenda mbele ya kadhi atashahadia shahada nne kwamba yeye ni mkweli kwenye tuhuma ile mwanamke akikubali ahla wa sahla atasimamishiwa had akikanusha ataambiwa naye ashahadie shahada arba shahadat kwamba yeye ni mkweli na mwanamume ni mrongo na ikiwa mambo si hivyo ghadhab Allah ghadhab Allah alaiha inkana kana minasadiqin kama mwanamume ni mkweli basi hasira za Allah zimshukie yeye na mwanamume atasema kama mwanamke ni mkweli basi laana za Allah zimshukie nasallallahu alafia alafu hawa wawili baada ya hutengwa wala hawafai kurudiana kuoana tena maisha mpaka kufa la yajuzu mwanamke akishafanya lian na mwanamume خلاص hakuna vile wataweza kutana tena kindoa kabisa haram ala alabad huyu mwanamume kurudi kumooa tena mwanamke aliyomfanyia lian ثانيا <coughs> katika faida za hadith وفيه مشروعية الرجم hadithi yathibitisha kwamba rajm iko walau lam yujad fi kitabillah hata kama kwenye msahafu haiko hata kama kwenye Qur'ani haiko lakini iko biijma'i sahaba wa amila biha masahaba waliitumia kwa hivyo rajm ni katika mifano ya zile ayat ambazo kwamba ni mansukhun tilawatan la hukman Aisha asema zamani Qur'ani iliposhuka kulikuwa kuna aya washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhum albatta hii ndio aya rajm ilikuwa imeshuka ndani mswafu washaykhu washaykhatu idha zanaya yani mtu mwanamume na mwanamke wakishakuwa kizini na wao watu wazima yani washaoana farjumuhum albatta pigeni mawe mpaka maliziki hii aya ilikuwa hii kwenye msahafu ikisomwa thumma ikaja ikanasikhiwa ikaondoshwa tilawa ikawa haisomu tena tilawa lakini hukumu yake iko kama alivyosema Umar asema nazalat ayatu rajmi fi kitabillah faqaranaha وحفظناها وعقلناها وعملنا بها إن عمر لزنغمزة juu ya mimbar na masahaba tele msikitini imeshuka aya ya rajm faqara'naha tukaisoma kwenye Qur'ani msahafu wahafidhnaha na tumeihifadhi وعقلناها na tumeielewa maana yake hiyo aya rajm وعملناها na tumeitendea kazi tumewapiga warajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume alimpiga wale walifanya zina rajm wa nahnu narjum na sisi tutapiga wazi sitaki kuletewa mtu yote nimsikia na kanusha hiyo kwa hivyo arrajm mawjud hata kama kwenye Qur'ani sahihi haiko hizi katika zile aya mansukhun tilawa la hukma ثالثا katika فوائد الحديث وفيه أن الحدود لا تقام إلا بالبينة الواضحة حد يويوت حد يزنا حد يججوت يسرق حد يقتل haisimamishwi mpaka ije ushahidi wa wazi sio shakashaka ولا ذنذان hatuwezi kumchapa mtu mboko kwa uzinifu kumbe sio kiangalia kisha kumbe ni tuhuma tu au tukampiga maya tukamuua kumbe hata haikuthubutu la فيه أن الحدود تدرأ بالشبهة فيه أن الحدود لا تقام إلا بالبينة حد هيسمميشي مبكى أشهيدي ووازي البينة القاطعة اسماما waje watu wanne washuhudie kwamba wameona zina ile inayojulikana ile inayojulikana wameona kwa macho yao hapo ndio hadi ndio masala ah, mimi nilimwona mwanamume akiingia akitoka ah hujaona zina umeona mwanamume akiingia akitoka umeona zina hukuona kwa hivyo utachapa mboko utachapa mboko ukifanya matezo ukizungumza mambo haya na kisha hukuona lidhalika mpaka uwe umeona mpaka uwe umeona yote nini kukinga aradhu nas na sharia haitaki fedheha fadhaih mambo machafu ku, kuenezwa hadha hu ndio ikaweka sharia ngumu katika masala haya ukiangalia hii hadithi utakuta karina zote za kwamba huyu mwanamke amezini ziko amemzaa mtoto sura za ule aliozini naye ameonekana huyu huyu mwanamume akitoka kwake kwa hivyo zile karina dalili zile za shaka shaka zilikuwa zote na ndio maana mtume akasema sikumpiga kwa sababu alifanya nini alikosa uyakini ya wazi wa illa sema nini kana fihi riba minha riba eh vile anavyozungumza asema vile wanavyoingiliwa na wanaume ndani ya kitoka, ule mwanamume akiingia kitoka kwenye haia yake vile alivyo na tumbo la mimba yote hizi ni dalili kuonesha mizini lakini madamu mwenyewe hakukiri amekanusha na mashahidi hatuna hatuwezi kumfanyia rajm mpaka ushahidi au yaqini akiri mwenyewe madamu mtume amekosa ushahidi asema lau ni mchape mtu bila ushahidi ningemchapa huyu rajm lakini dalili zote za kwamba mizini ziko la mtume akawacha kumsimamisha had kwa sababu hudud hazisimamishi kwa dhana dhana mpaka ushahidi wa yaqin upatikane naam hadha huwa رابعا كتك فوائد الحديث وفيه أن الحدود تدرأ بالشبهات حدي هو نروشو هو shubha haifai kuchapwa mtu hadi kwa shubha shubha mpaka upatikane يقين خامسا يتانو فايدة يتانو وفيه أن المرأة إذا نكلت عن اللعان وفيه anna almar'atu kwamba mwanamke idha nakalat anil li'an akikataa kufanya li'an mwanamume mkubali yeye asema mimi sitaki kufanya li'an sitaki akakataa kufanya li'an la turjam hatosimamishiwa hadi madamu amekataa kukiri zina hakufanya li'an akakataa kufanya li'an na hakukiri kwamba mizini na akiambiwa fanye li'an akasema sitaki la turjam hatutosimamishia haddi kwa sababu haddi mpaka shubha zote ziondoke kwa hiyo hapa fi shubha mwanamke amekataa hakuzini aambiwa fanya li'an anasema pia sifanye li'an akisema kwamba mimi sifanye li'an basi hafanyiwi rajm basi hafanyiwi rajm qala ahmad ahmad rahimallah asema imam ahmad rahimallah idha mtanaat akikataa kushuhudia shahada nne yule mwanamke kufanya li'an tuhbasu hufungwa tuhbasu atafungwa kisha sema wa ahabu an aqula turjam asema ahmad mimi naogopa kusema mwanamke akikataa kufanya li'ana pigwe mawe siwezi kusema hivyo kwa nini asema li'annaha law aqarrat sarihan law atakiri mbele ya kadhi wazi kwamba yeye amefanya amefanya zina thumma raja akisema ah basi mimi taraja sikufanya tena zina kwanza akiri mbele ya kadhi kwamba yeye amefanya baada kama dakika moja mbili sema ah shabadilika bwana la mimi sikufanya akataraja na ile ikrari yake pale pale lam turjam hatopigwa rajmi kadhi hawezi kumpiga rajmi asiseme oh mara kwanza amekiri ndio lakini amebatilisha ile ikrari yake imebatilisha pale pale ametaraja kusema ah sikufanya sikufanya kwa hivyo kadhi hawezi kumchapa tena rajm kwa sababu akimchapa rajm mpaka kwa kuna bayina wazi au iqrar sasa huyu amekiri lakini kisha miondosha iqrari yake kwa hivyo fihi shubha sasa kwa hivyo ikiwa Ahmad asema ikiwa lau mwenyewe atakiri mbele ya kadhi kwamba amefanya zina kisha pale pale akageuka akasema ah, sikufanya huyu hafai kupigwa rajm fakaifa turjamu idha abatil li'an vipi sasa tumpige rajm akikataa kufanya iltian kufanya li'an huku amekiri fahisha yeye mwenyewe alikiri kabisa kisha akataraja akasema a mimi nimetaraja na ile ikrari yangu hachapwi rajm hatopigwa mawe kefa pigwe mawe kwa sababu ya kukataa li'an yani hili ndogo lile mkubwa zaidi na hakupigwa hii itakuwa sasa ni mbabe la kwa hivyo as-sahih من أقوال العلماء نقوم بلاو منامك أتكتا لعان يترك أتاعشواتم أتاعشوا ولا هسما مشي حد مبكى أكيري كوني نفسي أكي مفاني هذا هو وتفاني لعان لا سفاني وسببك شك فاني لعان ndo yadra anha al-adhab zahir aya lakini kumbe as-sahih kwenye hii masala na iko lakini sahihi kwenye masala tuhbas afungwa ufungwa thumma baada dhalik baada muda fulani ataachiliwa ataachiliwa kilingana na kadhi anavyoona akikataa kufanya mulaana akikataa kufanya mulaana basi na maana fi shubha mbona nkataa na amekataa kukiri zina kukiri hakukiri amekataa mizina akawa sifanya liana sema na liana pia sitaki huyu as-sahih madamu kuna hiyo shubha hatopigwa rajm hatopigwa rajm hivi ndivyo التحقيق في المسألة والله أعلم سادسا كتك فائدة حديث تك فائدة حديث وفيه وفيه تحريم الدخول على النساء إذا غاب الزوج وفيه kunao katika hadith tahrimu addukhulu ala nisa ni haramu kuingia nyumbani kwa mwanamke idha ghaba zawju ikiwa mumewe hayuko ameghibu ndo maana mtume sala sallam kwenye sahih muslim akasema nini iyyakum waddukhul ala nisa iyyakum na waonya tahadharini kuingia ingia kwa wanawake kwa waume zao hawako kwa nini watafanya nini kwa Ah, ukiambiwa mwenye nyumba hayuko shika ndenda zako mwanamume akija utakuja kaunu rajul ghab alafu aingie mtu atishemeji ati nani ati nani atiingia nyumbani mume hayuko na yeye shemeji si mahari yake kufanya nini na leo ushaambiwa mwanamume hayuko waingia kufanya nini nyumba ya mwanamke ikiwa mume wake hayuko na ndio maana hapa mtume sema nini faqad dhahara minha riba fi mantiqiha wa hay'atiha wa man yadkhulu alaiha na ule mwanaume alikuwa kiingia ingia kia Uwaimir hayuko alikuwa kipenya kiingia ndo baada ikaleta balaa ya zina kisha فالله الله معاشر الاخوان والاخوات nyumba zina adabu zake umebisha mahali wewe mwanamume si mahrahuna mahramia kule nyumbani umeambiwa mwenye nyumba hayuko nenda zako atakuja wakati gani atakuja wakati fulani nenda zako wakati ukifika kuja usiseme oh basi nitamsubiri hapa la hadha majuz harama alayki wama yaslu hadha alafu ndo mwisho uleta hishari na fasadi kwenye nyumba mara ikatokea fahisha wal billah kwa hivyo maal asafi shadid kuna baadhi ya waislamu hawaelewi haya atakwenda nyumba ya ndugu yake wa kiume acheme ndugu yake sasa kama wewe ndugu yake ya kiume ndio wewe kaingie kwake ah umeambiwa mwenyewe hayuko simama mlangoni usiingie shika ndia rudi zako njoo wakati wajua yeye yuko au uliza atakuja wakati gani uambiwe kama unaingia kule ndani ukae hutoka kama zimwi utataka kuzungumza umwite mzungumze mara nikie chai na ndikie chai nitasikia kiu nitakunywa chai mara nitie mai eh mara hata ninyoshe hapa kidogo nimsubiri bwana aje ish kalam hapa hadha shar wal billah baadhi الناس watakwenda kwa nyumba ambao sana pengine ndugu yake ale alale atanuki alale mwenye hata hayuko udhu billah فين فين الحياء فين الحياء والله هذا ما يصلح ikiwa mtume amesema iyakum wadkhul tu kuingia msingie kaifu kuingia na kuzungumza na kula na kunwa na kulala kefu haya atakuwa ikiwa kuingia tu mtume sema usiingie kefu ungie ufanye na haya shar ala shar laysa kadha fa haramun ala haram na ndio maana Uwemir hapa akirudi akakuta ile ifahisha kwake sababu nini huyu mwanamume alikuwa amezoea kuingia ingia na wewe kama mwanamke mwenye nyumba kwa nini waruhusu mwanamume aingie pale na bwanako hayuko hadha ma yajuzu pia wenda lazima uwe mwaminifu kama mwanamke mwanamume akitoka nyumba iko mikononi mwako nyumba iko mikononi kwa hivyo akija mtu yoyote aje nabii mwambie bwana hayuko mume hayuko njoo wakati fulani utamkuta ona dharura na haja mpigie simu lakini hapa mi sharia hainuruhusu ni kuruhusu wewe kuingia sharia hainuruhusu hadha hu la yajuz hadha illa ule bwana aje sasa aingie na mume wako sasa sawa أما كون يفتح الباب على مصرعيه فيدخل كل من هب دب يمبانكم وكما سكوني جيوا كتوكيوا جيوا كتوكيوا هذا ما يجوز ما يصلح البيوت لها حرمات نيوم بيبيبا عرض يولمتو كنا حشما داني زاكي كنا حرما زاكي ما يجوز سازوت التدخل في الناس kuingia majumba ya watu bila idhini na pengine hakuna haja yote wala dharura masala imetokea dharura fulani ambapo labda hayo mambo mbali lakini hakuna dharura yote nitakukaa kumuona nitakumsalimia nitaka hivi ala kulli hal hadha la yajuz Allahumma illa wale ambao ni mahrim ya mwanamke fala bas kama ndugu yake huyu mwanamke wa kiume fala bas ni mahrim yake au babake mwanamume babake mume wako ni kama babako eh wa au babu yake mume wako pia kama babako hawa wote hawampingi mwanamke baba na babu wote fi hukmin wahid babake mwanamume na babu yake mwanamume wote eh la basa kwa mwanamke lianna aljad bimanzilati alab wa hakadha wale wanaume ambao ni ambao ni mahrim yake mwanamke anawajua mwenyewe amma mtu ajnabi fama yambaghi kumruhusu kuingia nyumbani bila ya idhin ya mwanamume Allahumma illa nyumbani kuna barobaro mtu mzima kuna mtoto wako barobaro mkubwa fala bas wewe utaingia ndani ule barobaro mtoto mkubwa خلاص yeye ndo mahali pa babaki kama babaki hayuko naam hadha hu سابعا فائدة سابع وفيه أن القاضي لا يحكم بعلمه وفيه أن القاضي la yahkumu biilmi qadhi hafai kuhukumu kwa ujuzi wake kuhusu kesi inma bilbayina qadhi anahukumu kwa ushahidi unaoletwa mbele yake basi hata kama lile tukio aliwahi kuliona nje ya koti akaona fulani ule amempiga au ameiba amuona kabisa lakini kesi kija kwake kotini mahkama ni lazima afate ushahidi sema ah huyu mimi nilimuona la la juz qadhi hafai kuhukumu kwa ilmu yake qadhi ni ahukumu kwa ushahidi unaoletwa pale mbele yake hata kama mvaurongo lakini ameuthibitisha pale ni ushahidi umeletwa na sharti za shahada zikatimia yeye atahukumu kwa hilo lidhalika angalia huyu mwanamke dalili za kuonesha yeye amezini zote mtume aliziona zikakamilika mtoto akazaliwa kama sura za yule bwana akapewa habari kwamba yule bwana alikuwa akimwendea mwanamke nyumbani akiwa Uwaimir hayuko mumewe ameghibu anavozungumza mtume akamtambua kipsa lakini ilipoletwa kesi mbele yake alihukumu kwa nini hakuhukumu kwa ilmu yake kuhusu ile kesi kwamba yeye aliona karina akaona ushahidi huko maliza alihukumu kwa kilichoko mbele yake na hakumpiga mawe mwanamke kwa sababu hakukiri wawereroa hivyo ndivyo kadhi anavyohukumu kwa sababu na ndio maana sharia ikaweka mkazo kuhusu masala ya ushahidi na haifai mambo mengine kama ni uzinifu mathalan umeambiwa fa arba shahadat ulete mashahidi wanga wanne ulete mashahidi wanga wanne ukishindwa mashahidi wanne hakuna mbinu nyingine utaweza kuthibitisha zina zaidi ya mashahidi wanne au mwanamke akiri hadha ama kaona mimi oh kuna video bwana kuna kanda ilirekodiwa kuna picha ilipigwa haya hayawezi kutumika kama ushahidi wa kuthibitisha zina haiwezi kadhi hafai kutumia video kwenye kutoa hudud kufanya hadd wala hafai kutumia taswira ni ushahidi wa mtu aje mbele yake kuna kuleta sura wawe غير واضح لذلك هذا أنكره العلماء الشهادة تثبت بالذات بالعين لا بالصورة eh limadha lianna hizi video na hizi mapicha الصور la dhamana alaiha mtu anaweza kutasarraf wangapi uharibu ushahidi kupitia sura akatukulwa mwili wa mtu akakatwa akapandikwa kitu cha mwingine موجود هذا الغش kwenye sura lidhalika kwenye mahakama yetu ya kisheria haifai kutumia video kama ushahidi au picha kama ushahidi kwa mtu sasa oh mimi na video nao hiyo video kuwa nao mpaka uchoki wengine ufanya fahisha wakajirekodi ndio kumwaibisha ile mwanamke achasikane akikana nitaitoa lakini mbele ya mahakama ya kadhi haikubaliki hata ukaitoa utachandikwa mboko ukileta ushahidi wa sura utachapwa mboko 80 kwa kadhi fallah Allah haya mambo sharia imeyakaza ili watu wafanye heshima na heshima za watu sio saa zote kutuhumiana na uchafu kama huu na ndio maana sharia imekaa ngumu kwenye masala haya kwa sababu ni a'radhu nas hizi ni heshima za watu lazima zichungwe وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديث يا ثمانين نانة يا تسين نانة أن عائشة رضي الله عنها قالت بوكيوا أم المؤمنين ماما ييتو ماما عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها قالت أسماء قلت للنبي صلى الله عليه وسلم Aisha asema siku moja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hasbuki min safiyata kadha wa kadha basi bwana basi kuhusu Sofia saa zote Sofia basi usinitajie tena kuhusu Sofia yeye yuko kadha kadha eh aambia mtume ataki ataki amtaje amtaje jina la Sofia mbele yake kisha akamwambia hasbuk annaha qasira yani qasira mwanamke kifupi wajaa fi lafz imra yahudia qasira mwanamke wa kiyahudi kifupi sinitajie tajie Aisha amwambia mtume hivyo kwamba mke mwenza mke wa mke wa mtume mwingine anaitwa Safia bint Huyay ibn Ahtab Mtume sallam alimuoa aliposilimu na babake katika ulama wa Kiyahudi Huyay ibn Ahtab na mtume akampata mateka akamwambia nitakuoa na mahari yako nitakuwa tahuru akawa ummul mu'minin Safia radhiyallahu anha lakini alikuwa hiyo ndio sifa yake na imekuja kwenye ghazwa katika mtume kisafiri naye alikuwa akipiga magoti akimwambia Safia kanyaga goti paja la mtume akikanyaga ndio akiweza kupanda kufika juu ya mnyama kwa ufupi radhiyallahu anha radha paka mtume mwekee mguu paja hivi apande paja la mtume akanyage paja la mtume ndio aruke kwenye mnyama kwa sababu ni mfupi sasa Aisha alikuwa anamchezea kwa kimo chake wivu ule wa kike akamwambia Mtume sallam ha tosha msitaki kutajiwa huu mwanamke wa Kiyahudi kifupi hadha alipozungumza kile kilima kizito Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika ihmarrat kwenye riwaya nyingine alikuwa mwekundu kabisa alikuwa mwekundu kabisa kwa hasira faqala kamwambia Aisha laqad qulti kalimatan umetamka kilma kilma gani aliposema mfupi hiyo tu mfupi mwanamke kifupi amwambia hiyo kilma uliyosema lau muzijat bima'il la lamazajathu lau madhambi yake lau madhambi yake yatatawanywa kwenye maji ya bahari yataenea lau madhambi yake na athari ya uzito hicho kilma kitatupwa baharini kitageuza tamu ya bahari ile chumvi itatoka takuwa tamu na hichi kilma Allah akbar unzuru khuturat alghiba angalia hatari ya ghiba na leo si ukaa tukafungua ndimi eh qila qala qila qala fulani hivi fulani fulani hivi fulani basi shughuli shawe lakini angalia hatari ya kuachilia mlimi na kutokuwa na breki na mlimi wako zungumzia utakalo wewe alafu baadaye ukiambiwa ah mimi nimesema mfupi tu ah sasa angalia mtu akisema mtu ni mfupi kazi ni haya ukizungumza aibu zingine zake leo umesema ni mfupi na ni kweli maumbile yake ni mfupi kweli kisisi ungesema ah sijamsengenya mimi si ni kweli mfupi kisisi lakini kisheria ni riba na ingetanganywa kwenye bahari ingeharibu tamu ya bahari yote قالت kisha akasema عائشه وحكيت له إنسانا nikamuigiza wahakaitu lahu insanan nikamuigiza mtu mwingine yani Aisha alimuigiza Mtume صلى الله mtu mwingine ima kusema kwake au kutembea kwake au kichwa kishote kuigiza mtu mtu ambaye mtu mwana ule ule akienda henda hivi mkono wake wa uko hivi kisha kaonesha unavyofanyika umeona fulani fulani akisema yuasema hivi akamuigiza sauti yake hiyo ndio maana eh, hikaya hiyo ndio maana kuigiza sasa Aisha akamuigiza mtu fulani mbele ya mtume akamwambia fulani akifanya kitu fanya hivi katika hali zake moja alipomuigiza faqala mtume akamwambia ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadha wa kadha yani min babil tanqis amwambia Aisha mimi sipendi ni muigize mwenzangu binadamu mwingine ni nimuigize kwamba ni hivi ni hivi kisha namuigiza mimi pia hiyo sipendi usinifanyie usiniseme eh, watu kwamba hawa wafupi hawa warefu sitaki na usiwaigize wanavyofanya mambo yao akisimama yosimama hivi akikaa sasa ngine ukizungumza mtu ufanya haya mama mwana fulani fulani akikaa yukaa hivi akisimama yasimama hivi akitembea tembea hivi hiyo pia mtume amekataza hataki sasa ikiwa kuigiza mtu kwa hali hiyo haiwezekani kif kumsema hadha kif kumtusi kuonesha hurma ya muislamu ilivyokubwa kisheria yote mawili haya mtume amekataa na amekataza قوله لو مزجت أي لو خلطت لو تتنغانيو المزج الخلط في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على تحريم الغيبة حديثه يونيش أحرام وكسنجينيا كسنجينيا نحرام كتكحلياك يويوت لا يجوز ولا يغتب بعضكم بعضا الله سبحانه وتعالى مسيما موسي سنجينياني haifai mtu kumsengenya muislamu mwenzake mayajuz una jambo lolote wataka kumwambia mtefute umwambie bwana mimi na nasiha nitakupa mimi na jambo bwana kadha kadha eh mbele yake bainaka wa baina zungumza naye sio kumsengenya ikiwa yeye hayuko hadha mayasluh وما يجوز هذا ثانيا katika faida za hii hadith وفيه أن وصف العيوب البدنية انتقاصا من alghiba vile vile hadithi yaonesha kusifu aibu au kasoro ya kimaumbile ya mtu kuielezea kasoro ya kimaumbile ya mtu mimbabil intiqas kwa kukejeli kwa kutusi si kwa dharura kwa kukutusi na kudharau na kukejeli hiyo ni katika ghiba minal ghiba hapa Aisha alisema mwenzake ni mfupi mimbabi ya kudharau kumkejeli kumtanakas ndio mtume akaghadhibika lakini ikiwa nitaka kumuelezea mtu hafahamiki namwambia fulani fulani upi fulani fulani upi ah yule bwana mmoja mfupi mimbabi taarif ili ajulikane nani fahadha jaiz hii ina shida hii ni katika ghiba mubah kwa sababu umetaja aibu yake ya kimaumbile ili awe ni rahisi kufahamika nani ukitaja kwa malengo haya hii yafaa wala bas li'annahu min babi ta'rif au ukitaja ama ukitaja min babi shahada min bab umeulizwa na kadhi fi shahada min babi al-i'lam atakusimulia yupi ah fulani yule ndo alituona nani kaambia fulani yuko hivi yuko hivi kama elezea maombele yake kadhi akaelewa fala basa amama al-qadhi kuelezea aib min babil ikhbar wal i'lam ili mtu atambulikane hiyo sawa ama idha kana min babi tahqir umetaja aibu yake ya kimaumbile kwa kumsuta hadha min alghiba hii ni ghiba na ndio maana mtume akaambia Aisha hicho kilima chako chaweza kubadilisha tamu ya bahari kwa sababu ni riba alimsengenya kwa sababu yeye alikuwa hataki kumtambuliza Safia nani ni mke wa mtume mtume mjua sasa lengo moja kwa moja lilikuwa lengo gani kumkejeli na ule ufupi wake na kwamba yeye ndiye atakamtume zaidi kwake aende kwake kuliko kwa yule na hii ni tabia ya wanawake wakiolewa zaidi ya mmoja Sasa nyingine hufanya haya mambo lakini mtume alimkasirikia akamkasirikia na akamsuta akamwambia la usifanye hivyo. na umezungumza maneno mazito kwa hivyo hunu ulimi saa nyingine leo tasema umezungumza jambo dogo kumbe ni kubwa sana wewe hujui thalithan katika faida hadith wa fihi bayanu shiddati ghairati dharair غيرة ala بعضهن min بعض wa fihi bayanu hadithi ni bayana kuelezea shiddati ghairati dharair wingi wa wivu wa wake wenza الضرائر يعني ni wake baadhihinna min baadhi baadhi yao huwa huwafanyia wivu baadhi wakawakejeli baadhi yao oh kwa fulani kuchafu kwangu ndio kusafi ule mwanamke gani le eh hana nyee hana sura hana tabia wewe bakia huku bwana wa hakadha min babi tahqir watanqis fahadhihi mwanamke ajue ni ghiba ukimwambia mumeo kuhusu nyumba ile nyingine ah chafu wale hata kujisafisha nyumba zao kenda chafu wao wenyewe kiwaona dengene watetene eh mithali hadha alkalam maneno mabaya ya kudharau jinsi ya mwenzake wallahi ujue hadhi ghiba hadhi ghiba wama yajuz wewe umeolewa shughulika na nyumba yako wivu utakuwa kimaumbile sawa lakini haikupelekei uvuke mipaka ya Allah kwa sababu ya wivu wako la hapo tutakulaumu haufai kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umsengenye mwenzako na umtani au umfanye yule mwanamume asitekeleze hukuku za upande ule mwingine atekeleze hukuku za upande wako tu fahadhihi fahadha haramun la yajuz falyattaqi almar'a rabbaha amche mola wake subhanahu wa ta'ala na ule wivu wake haufai kumghilibu ukamshinda bihaithu mpaka akachukia muislamu mwenzake yeye akasahau yeye yuko kwenye mke mwenzake sasa wewe hufikiri ukhti yangu kwamba yule sawa ameolewa na mume wako ni mke wako mke mwenzako yule sawa lakini ni muislamu mwenzako yule ni ukhtuka fil iman ni ukhtuka fil iman ifikirie kumbuka hiyo huyu ni muislamu mwenzangu kando kama ameolewa na mwanamume kama alinoa mimi lakini bado ni muislamu mwenzangu na waumini kupendana kwa ajili ya Allah ndio hata kama utahisi kama uchungu fulani ni sawa min haythu maumbile lakini haifai utamke maneno mabaya au utasarraf vitendo vibaya bihaithu ya kutatiza nyumba yule mwingine baadhi ya wanawake wana roho mbaya sana kwenye hii masala wallahi sengine nasikia mambo tualetiwa mambo mpaka nashangaa utakuta baadhi ya wanawake hawataki hata watoto wa huyu bwana kwa nyumba hii ende hii na hii ende hii wasionane hata watoto huku na huku wawafanyie qatia والله هذا حرام ما يجوز يوجد الآن bwana ana wake wawili huku na huku mathalan hawa watoto hawajui kama hawa sasa ni ndugu zao na hawa hawajui pengine paka wamekuwa mpaka wamefikia pakubwa mpaka balaghu فليتق المرأة ربها فلتتق المرأة ربها ونمكي أمشي ملاك أجوه حيا مامو اللو يندو أتسببيشا أجوه حتوكوسا فونغو يا حيا مذامبي نبيوه كاما نمومي سيلا زيما أمتيم ونمكي كلنا للتاك أتلا باطل فانا انقلم تميواكو وفنفاني عائشة أم أم أمبند أليوليزا من أحب الناس قال عائشة ثم من قال أبوها hakuna mtu anayependwa na mtume zaidi ya Aisha lakini aliposengenya mke mwenzake alimwata katekateka kama sisi ha alimghadhibikia akamwambia qulti kalima law muzijat fil bahr lamazajat akamuonesha hasira na ni kipenzi chake kwa nini na wewe mwanamume hukui namna hiyo umwambie mke wangu la hapa sasa wewe wavuka mipaka hii sitakubali lazima tufuate amri ya Allah na mtume ila kiwa hali ni hiyo haufai wivu kuvuka sheria majuzu manake wanawake wengine utawasikia akisema oh wivu maumbile ndio wivu maumbile wala hatukwambii na wewe usiwe na wivu ha kufanya wivu fanya lakini usivuke mipaka ya sharia sisi hatuwalaumu nyinyi kufanya wivu fanyeni wivu sharia yenu maumbile yenu lakini ule wivu sasa ukitoka kwenye sharia lazima tuwakanye lazima tuwarudishe kwenye sharia majus khamisan au rabi'an katika fawaid za hadith wafihi anna muhakati alhayat mtu kuigiza mwenzake anavosema anavotembea anavotenda akamuigiza mwenzake ala sabili tahqir kwa kumgoa kumgoa au kum, kumsuta min alghiba almuharram ni katika riba ya haram ha baadhi nas ufanye utakuta mwingine anamraddi mtu yeye asema raddi ya kielimu ya mtu lakini kwenye raddi yake anamuigiza mpaka ule anayemraddi mpaka anavyosema eh hii mijitu hii mijitu kile eh? subhanallah hadi ghiba asiseme ni raddi hii itwa ghiba kwa sababu gani fihi muhakat لكلام الناس وفيه محاكاة لأحوال الناس وفيه محاكاة لخلق الناس haifai wewe tukua maneno yagonge kidalili hadha hu ama kaun mtu amfanyie muhakat aimuigize mtu anavyosema sauti yake kisha amradi au mkosoe amuigize akitembea mangalia anavyotembea tembea vipi ile ايش خصك شيخ لا تعيبها في خلقها ukifanya mambo hayo ala sabili التحقير min alghiba hayo ni mambo katika ghiba lakini mimi nikaeleza mtu anavofanya ili atambulikane na watu nimemueleza watu hajamfahamu fulani yule ambaye kwamba akitembea anafanya hivi ndo mtamfahamu nikamuigiza nikamuonesha kama akitembea yoinua mkono kidha au kidha mimbab mumjue ni nani mimbab tarif fahadha min al-ibaha min al فلا بأس لأنه تعريف بالناس كم جولي شنان أما كم تاج تاجهه على سبيل التحقير والتنقيص والطعن في عرضه هي ديو حرام لا يجوز واضح كيف حتى كما نرد علمي لا بد تفاني كما سلف والففاني السلف ونسيما فلان أعمى فلان أعرج فلان أعمش الأعمش هي من باب التعريف كوني رواية حديث لا من باب وامتعيب ومنبليك موجود كوني رواة الحديث ونأيته مجنة هاي ملقب هاي الأعرج الأعمش الأعمى الفقير موجود كتك مرايو وحديث لكن هي نعيب أما بيقوان با ملنغو ياكي نتكوات ومتموية لا من باب كم كم كم جوا نكم تعيب كني مومبيلي أهم مومبيلي تفوتي ikihitajika dharura yani taje aibu yake mimbab ili atambulikane mbele za watu nitataja ama kiwa hakuna haja fala yajuz خامسا وفيه أن صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل حديث يونيشا kwamba mtume صلى الله عليه وسلم hakiri batil hakiri jambo la batil walau sadara min ahabbi an-nas ilay hata kama ile batil imefanywa na mtu anayempenda karibu alis kadhalik Aisha hakuna anapendwa na mtume zaidi yake lakini alipokosea ah hakuteka teka kama sisi mke wangu ah hakuna alimshambulia na akamuonesha hasira mpaka Aisha akaona hasira hadha Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu alhib ibn alhib katika watoto mtume alikuwa akimpenda Usama alipokuja kushufaia yule mwanamke aliyoiba sikatwe mkono akaambia mtume huyu mwanamke bwana bani mahzum kidha afa asikatwe mkono mtume alimkasirikia mpaka Usama asema najuta natamani ingelikuwa saa ile ndo nimesilimu kwa ile hasira aliyoiona kwa mtume kwa hivyo hatukwambii uwakasirikie ahli zako nyumbani kila saa ha watoto wako na, na mkeo ha wewe kuwa nao vizuri lakini wakivuka mipaka ya Allah lazima waone hasira yako lazima hadha labud kama ni mu'min sawa lazima mwanamke aelewe kwamba hii ni hii hapa mwanamume amenionyesha hasira na hili jambo halifai lazima aelewe kwamba mimi nimevuka mipaka Allah ndio huyu mwanamume akakasirika lakini kwa tutaishi tu hivi la la la hadha ma yasluhu wa ma sadisan faida ya mwisho ya hadithi وفيه تحريم الخوض والكلام في أعراض الناس بغير حق نحرام كزنغم زواج بسين حق ويوكاي أمطعن امتو بسين حاجة يوتي كشريا كنا حاجة كشريا سوا لكن هكونا شريا هينو فايكي شوتي كونكويلة طعنيا كوبال بس الأصل نحرام wala haina maana kwamba haifai basi ni haramu kumzungumza mtu katika hali yoyote la ah maana yake ni kwamba haifai kumzungumza ikiwa hakuna haja lakini ikiwa wamzungumza kumrakibisha makosa yake hii kisharia ni mubah wala wala haraj fi dhali wala kuna ubaya bora tu nia yako iwe ni kumkosoa kilillah na kurakibisha makosa aliyofanya ama ikiwa malengo ya wewe kumkosoa mashindano watakuonesha nguvu zako kuliko zake au wewe ni hodari zaidi kumliko yeye au wewe wajua kuzungumza kumliko yeye au wewe wajua kujadili kumliko yeye ah hiyo haina faida yoyote hadhihi la yanfa'uk haitakunufaisha mbele ya Allah na utamzungumza yule mwenzako ufanye riba ufanye haramu kwa sababu malengo yako sio sio kurakibisha makosa wala kurad batil malengo yako wewe ni kuzungumza kumuaibisha yule mtu aanguke kwenye macho ya watu na hii ni tabia mbaya adda'i lillah hawi na malengo hayo ya kumwangusha mwenzake ili awe hakir yeye awe malengo yake ni kuinua haki juu na ule mtu akianguka kwa bahati mbaya sawa taba lakini al-asl mimi nitakuinua haki juu na ikiwa haki haiinuki mpaka aanguke yeye basi ataanguka mafi mushkila na anguke tu bora haki iwe juu lakini ikiwa malengo ni kumwangusha yeye asiinuke sio haki hapo la shaka ni mlango wa maradhi ya moyo uliowakumba baadhi ya watu ambao kwamba wanafanya haya wala mimi sitaki kutuhumu watu kwamba fulani afanya la mimi nazungumza maneno ama sote sote ikiwa wataka kufanya raddi na kubainisha haki mwenzako au mwanafunzi mwenzako au mtu wako ya nyumbani wataka kumradi kwako nyumbani mradi kwa malengo ya kumrakibisha ashike haki na watamani aijue haki aishike sio mimi na mradi wa starehe ya baraza saa zote maneno ye mada ye kila mara mada ni ye la sahibu alhaq يبين alhaq thumma yamshi mwenye haki yaeleza haki alafu anaendelea na shughuli zake sio saa zote churu churu eh ما يصلح وما ينبغي نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما مسؤالا إن شاء الله نيكيني كشو باذن الله تعالى تتيجيبه